mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u ovogodišnju posljednju emisiju Zeleni telefon. Naravno, nadam se <laughs> da iduće godine krećemo nadalje. E, nadam se da su vama sinusni kanali nešto malo prohodniji od mojih i da su vam glasnice nešto sretnije, ali ako ste i vi kao i ja početak ovog tjedna dočekali u ovom stilu, sve su to zimske radosti, sve je to početak ovog lipog božićnog raspoloženja. Prošlog puta e, gost nam je bio direktor čistoće i tada je tijekom emisije Zeleni telefon e, postalo još jednom vidljivo koliko je zapravo svima zbrka u glavi po pitanju nadležnosti komunalnog poduzeća i komunalnog redarstva u Splitu. Žao nam je što s nama u studiju ne sjedi pročelnik komunalnog gospodarstva i redarstva gospodin Špiro Cokarić i ovim putem ga još jednom pozivamo da nam se iduće godine pridruži ovdje u Eteru Radio Splita za mikrofonom, a dok dočekamo njega, srećom tu je s nama Ivana Krstolić, pravnica druge Sunce koja će odgovoriti na sve ove zavrzlame oko nadležnosti i pitanja koja se kriju mnogi našim sugrađanima u glavama. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro Pinje, dobro jutro slušateljima. E, građane, kao što smo i prošli put čuli, a i ti svako malo vjerujem na zelenom telefonu, je e, znači ta zbunjoza tko je za što nadležan, a dogodile su se u međuvremenu i neke promjene unutarnog e, komunalnog gospodarstva i redarstva, pa amo redom, tko je za što i kome se kada mogu građani obratiti? Pa upravo tako kao što si rekla, znači građani su često puta jednostavno zbunjeni s nadležnošću u samom gradu Splitu, pa tako i prema pozivima na zelenom telefonu imamo kategorije koje idu na otpad, promet, zelenilo, buku i tako dalje. Često puta građani ne znaju kome da se obrate. Čuli smo prošli put kako je čistoća zadužna, e, zadužena za održanje čistoća javnih površina, dok komunalno redarstvo s druge strane je zaduženo za penaliziranje, odnosno kažnjavanje i saniranje nepropisno odbačenog otpada, održavanje čistoće kako na javnim, tako i na privatnim površinama i to je jedna novina. Upravo te e, privatne čestice do sada su bile e, tako reći zaštićene tako da su vlasnici mogli praktički odlagati bilo što na njima do dolaska inspekcije zaštite okoliša koja je zaista rijetko postupala u takvim slučajevima. Znači ono susjed ostavi gomilu svega u svom dvoru i nikom ništa. Tako je. E, često puta se zna desiti da su to neke privremene, ajmo reći gomilice koje se događaju uslijed adaptacije stana i tako dalje, pa onda nekako svi zažmirimo na to. No imamo dosta, dosta prijava gdje su jednostavno dvorišta postale na mala odlagališta smeća i građani nam se masovno javljaju. E, policija tu ne može ništa, ne može ništa niko nego komunalni redar grada Splita i to je upravo jedna novina donesena novim zakonom o otpadu koja mu kaže da može sankcionirati i kazniti privatne počinitelje tako nepropisno odbačenog otpada e, pa u ovom slučaju i e, vlasnike samih tih zemljišta. Naime, sve se ide k tome da se u gradu održi jedan lipi nivo kvalitete življenja i samim tim komunalni redari pružaju, oni su jedna produžena ruka inspekcije zaštite okoliša koja često puta ne može izaći baš na teren za svakog pojedinog mm. e, počinitelja, odnosno prijavitelja. E, jako ih je malo, a problema je nažalost jako puno. A komunalnih redara ima nešto više, čak i u svakom kvartu. Tako je, upravo to znači sistematizacija je napravljena tako da svaki kvart, e, odnosno gradska četvrt grada Splita ima svoga nadležnog komunalnog redara. Na stranicama grada Splita web stranica može se pronaći E, raspored i popis osoba kao i njihovi kontakti. E, što više postoji obrazac za zaprimanje prijava, tako da osim na zeleni telefon građani mogu direktno prijaviti putem stranice. I evo, na primjer, sad sam ja u svom kvartu. Što, što je sve što ja mogu vidjeti oko sebe, a da mogu nazvati svog komunalnog redara i reći dođi u pomoć, ovo ne valja. <laughs> Dosta toga, zato upravo e, tu su oni nekako naši, ja moram reći, e, naša spona između nas kao građana koji uočimo neki problem i onih koji mogu to riješiti. E, naime, od neuređenih javnih površina, od često puta nas zovu građani radi grafita, uredljivog sadržaja, do razbijenih nekih zidića, fontana i tako dalje, pa do nepropisno odloženog otpada, otpada, prometa, pogrešno parkiranih automobila i svega ostalog, tu je upravo naš komunalni redar. E, sad kad si spomenula pogrešno parkirane automobile, u zadnje vrijeme sve češće vidim prometne redare i onako vidim nevjericu u očima ljudi tko, tko, su ovi što oni nama sve mogu napraviti. <laughs> E, upravo to, ljudi su malo skeptični i bili su poprilično zbunjeni u početku, međutim prometno redarstvo je uvijek bilo dio komunalnog e, redarstva, sada je posebna jedna služba koja je uvela jedan stroži sustav nadzora nad upravljanje prometnom, odnosno nad upravljanjem javnim površinama grada Splita. To i pozdravljamo, jer često puta smo znali dobiti pozive kako, e, ne znam, majke s kolicima ne mogu proći e, pločnikom, ovaj, pješačkim dijelom, jer kako su auti nepropisno parkirani, kako ima dosta neregistriranih automobila koji zauzimaju i tekako dragocjena parking mjesta u Splitu. Svjesni smo da je automobila sve više, sve manje ljudi ide pješke u ovako malom mediteranskom gradu, to može biti pogubno. Znači, ovo su dva poziva i hodajte ljudi, lipo je vrijeme, u nas nije hladno toliko. A i druga stvar, evo, pozovite svog e, komunalnog e, redara u svom kvartu. Ako ipak se do toga ne dođe, ne može se doći do broja i dalje je tu naravno zeleni telefon 072123456, nije teško zapamtiti broj. A budući da je ovo posljednja emisija ove godine, e, ja bih i pozvala naše slušatelje i slušateljice na 5393 5393 Kako? Jesam zaboravila broj radio Splita, je moguće? <laughs> p da se jave i da kažu ili postave pitanje, komentar, ideju, što god žele. Evo tu sada u Eteru Radio Splita u emisiji Zeleni telefon i Ivana je tu da odgovori kao i na zelenom telefonu, onom klasičnom uredu. E, dok mi čujemo naše pozivatelje, ti, si, ti bih pozvala da još nešto zovu, da još nešto pišu, da na još nešto reagiraju. E, tako je. E, naime, upravo dok sad pričamo u tijeku je javne, javna rasprava za dva velika projekta na našem području e, na Peručej. Znači radi se o plinskoj elektrani i o e, hidroelektrani Vrdovo. Naime, to je dva su zahvata u okolišu jako bitna. Molim sve građane koji imaju svoje prijedloge, mišljenja koja bi poboljšala uspješnu odluku Ministarstva zaštite okoliša u ovom projektu, neka ih upute. Do 21. prosinca je vrijeme za slanje pismenih njihovih mišljenja i prijedloga, pa ih poziva ovim putem. To je još dva dana, ali stigne se. Stigne Oni koji su upoznati s temom, još i više. Tako je. E, dobro jutro, dobar dan, u Eteru ste. A, dobro jutro, Laus je moje ime. Ja vas zovem iz Sevida. Uh-huh. mi rekli u Marini da, da ste vi nadležni za, za divlju prasad. Um, ovako, ovo je udruga, ra, <laughs> udruga Sunce na Radio Splitu, tako da mi nismo nadležni za apsolutno ništa osim za pomoć građanima, ali ehm, uh, 072123456 možete nazvati pa će naša pravnica vam malo detaljnije ehm, objasniti kome se možete uputiti za ovu temu. Može? Halo. Hvala, doviđenja. Dobro jutro, veteru ste. Halo. Halo, tu ste, tu ste. Čujete. Čujemo. A pa da, kad ste vi tako velika organizacija, mi kod vas eh, Halo? Baš nešto pametno. Da, pošumite ovaj žnjan da se uredi plaža. Pošumimo žnjan, šta kažemo, Dobro, Ivana? Dajte, gradskom vijeću dajte. uh da to bude novi, novi Marihan, jer imamo na, na zapadu Marijan, a pošto je Split već velik do, do Žnjana, tu gravitira 200 tisuća i kupača, tu je bila jedna najljepših plaža pošumljena u Europi, ne samo u Splitu. 50 metara od mora da se zat, vi ste zeleni, zeleni telefon i vaše, kako se zove organizacija je, pa dajte 50 metara sve će da po 10 kuna svaki građani okay. da se nekoliko da se posadi nekoliko stotina stabala bilo koji neka agronomi ka, <clears throat> reću što može uspjeti Hvala vam puno na ovom pozivu i na ovom prijedlogu e, za zelenjavanje grada Ivana pa upravo je ovo bila jedna od tema Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita, osim Marijana i opće zelenilo i stanje zelenila, tako da su se identificirali i Ižnjani, Turska kula i druge neke, e, druga neka područja grada koja bi trebalo ponovno ozeleniti. Međutim, to je jedan problem koji ide u prostorno planiranje, te površine moraju biti predviđene za isto. Tako da e, ovim putem jednostavno molim građan za strpljenje. Svakako da taj prijedlog e, je već upućen i gradskom vijeću za mnoge druge površine, a i u tijeku je bilo E, javno savjetovanje glede prostornog plana pa su mogli uputiti sva mišljenja. Očekujem stvarno najbolje za jel, jedan rezultat koji će zadovoljiti svih po tom pitanju. E, dobro jutro, dobar dan, još jedan slušatelj ili slušateljica. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, molim vas. Je, je, tu ste, tu ste, u eteru ste, da čujemo vaše pitanje, da, ideje. Ja vam, ovaj, ja vam gledam sve te vaše događanja u palaču u Milezi, čula sam puno toga o urbanizaciji grada Splita, a živim u Stobreć. uh mhm. Ja ne znam e, koje pitanje, zaboravila sam, sam kasno se <laughs> otvorila radio ili o čistoći ili o pošumljavanju ili o zelenom. Sve, sve je dozvoljeno. Dakle, mi smo emisija Zeleni telefon od suradnja Udruge Sunce Radio Splita. Ako je o preseljenju sa Karapovca u Lečevicu, onda to pitanje ne znam, ali znam pitanje čistoće pošto živim pored 3, 4, 5 kontejnera, tu ima više smeća nego u cijelom Dizeldorf gradu gdje mi živi čer i, i zet. To ne bi odveja ni ni šlepera, kamoli da bi to mogla ukrca Ljubica Vrdoljak sa svojim onim malim kanđama, onim utovarivačem šta grabi. E, hvala vam lijepa na vašem pozivu. Evo, ne bismo prozivali ljude koji nisu s nama u eteru, ali e, jasan je taj problem, tako da hvala vam na vašem e, upitu ili, ili, ili apelu. Ivana, evo, kažu ljudi, puno smeća. <laughs> pa upravo ovo bila je tematika zadnji puta s gospodinom Delićem, znači primjećivanje nedostataka, spremnika E, u našem gradu, tako da mislim zaista ovo je pitanje koje treba uputiti na više razina. Gradski kotarevi su zaduženi za lokacije, već smo čuli zadnji put. A i u ostalom e, više puta upozoravamo naše građane što više odvajamo naš otpad, jer otpad nije smeće, to će ga manje biti. Dobro jutro, u Eteru ste. Dobro jutro, poštovanje. Ja imam jedan problem, ne znam hoće li mi gospođa pomoć. E, naime, ja stanujem ovdje u Šimićevoj ulici iza hidrine garaže tu ima toliko smeće ovih 15 godina koliko ja tu živim. Pokušala sam na sve moguće načine da mi pomognu gradski oci, međutim nisam uspjela do dana današnjeg. Pa sam se evo okuražila pitati gospođu, to je garaža Fidine na Šimićevoj ulici i za nje ima otpada svakojake vrste od televizija, starih špahera i ne znam čega sve ne, a jedan prelijepi kvart, puno zelenila, a, jedna velika sramota. Ja sam pokušala sa mojim suprugom to počistit, međutim nismo uspjeli. To bi trebao jedan e, snažniji, kako bi vam rekla, <sighs> cijeli kvart da to očisti. To se već godinama taleži. Evo, ja ne znam sam pogodila pravu temu, Jeste, ali svakako. pitam za pomoć. Hvala, vam puno na vašem pozivu. Ivana, ti klimaš glavom kao da ti ovaj slučaj već poznat. Ovaj slučaj je već prijavljivan na zeleni telefon, a svakako pozivam gospođu da nazove 072123456 i kole kolegici ostavi točnu adresu jer bez točne adrese ja znam gdje se to <laughs> nalazi jer sam igrom slučaja spličanka ali bi nam trebalo e, lokacija lokacije i obratit ćemo se komunalnom redarstvu i nadam se da će biti riješeno stvarno na zadovoljstvo svih tamo sugrađana naših. Nažalost, e, takve, takve prizore imamo priliku vidjeti po našem gradu, ali na sreću ipak nešto manje nego unazad deset godina i upravo zbog reakcije naših sugrađana. Dakle, konačno kao da smo shvatili da moramo reagirati, da mi moramo biti ti odgovorni, ne samo upirati prstom, vidi ovo, vidi ono, ne valja ovo, ne valja ono, nego upravo evo, kao i sada što naši slušatelji i slušateljice zovu, obratiti se službama, obratiti se zelenom telefonu ako nismo sigurni kome i pokrenuti neku promjenu. E, ima još slušatelja, primit ćemo još jednog do dva jer vrijeme nam curi i tako. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro, e, ovako, još jedan spremnik. E, otpadna ulja, razređivači, e, kad praktički radiš, nemaš ni to prolaz nego u kanalizaciji to sluši umore. Mm. Da li bi se mogli po Splitu, ne kažem kao ovi spremnici za papir i plastiku, ali bar na nekim mjestima spremnici gdje bi mi građani mogli recimo i ulje od kuhanja, od friganja. Kad da. E, piturajemo nešto po kući od one ostatke razređivača da bi to negdje mogli baciti. Hvala vam puno, ovo je izuzetno zanimljivo pitanje. Ivana, ima li e, odgovora? <laughs> ima, Ivana ima odgovor na sve. E, u biti do sada je bila to nadležna firma koja se bavila isključivo oporabom ovakve vrste opasnog otpada, znači to su ulja, motorna ulja, boja i tako dalje, određeni e, jel, kemijski možda opasni za vodu spojevi ja ću uputiti e, sigurno ovaj apel nadležnima. Međutim, do sada nije bilo nikakve, e, inicijative da se postavi takav spremnik radi, isključivo radi opasnosti. Jer što da se dogodi neki akcident, izlije se to, gdje će to ići, ko će to sanirat. Mislim da bi to e, svakako još uvijek trebalo prepustiti ovlaštenim oporabljivačima koji bi možda trebali se jeli malo izreklamirati i reći da oni to upravo rade. Ili nek nazovu zeleni telefon svaki put kad imaju veću količinu takvog ulja za odložiti, mi ćemo ih rado uputiti. Međutim, ne znam da li smo još kao e, jedna zajednica sazrije da takav spremnik neometano stoji nasred ste Pitanje šta bi se desilo s njim. Mm. Oj, oj, opasno zvuči. Posljednji pozivatelj, odnosno pozivateljica, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, recite mi, što se tiče ove šumice dole, gospodin Baldazar je stavio rampu na šumicu i prije toga je rekao lijepa šumica da se ne bi zapalila, da neko ne bi bacio čik i tako to. Međutim, to je zapuštena šumica uskratio nama građanima da parkiramo vozila, da prošetamo uz more. Sad je gospođa na sličan način obrazložila komunalne redare kako dižu, kako kažnjavaju parke, loše parkirane automobile, jer kao trudnice ili žene s djecom ne mogu proći vrlo slične obrazloženja. Pa ja mislim da bi bilo jako lijepo da mhm. puste nas građane da parkiramo vozila uredno propisno, da komunalni redari ne dolaze mislim tu bez veze kažnjavati, a i preporučivala bi gospodinu gradonačelniku da otvori rampu, da pusti svoje drage građane, da prošetaju uz more i da parkiraju vozila gdje je neuredna šumica koja bi se mogla urediti. To bi bilo jako lijepo, pa eto, to moj komentar. Hvala na komentaru. E, Ivana klima glavom, vrti glavom, <laughs> svega ima. Iskreno, situaciju u Šumici nisam u poziciji komentirati, naime niti sam eh, <laughs> djelatnik grada Splita, niti sam ovdje u ime grada Splita. Ne znam zaista koji su pravni problemi u pozadini ovakvog, eh, a reći, blokiranja. Da li je to predviđeno za parking ili će to biti Šumica pa zelena površina na kojoj sigurno ja da se pita ne bi parkirala, ali eh, niti znam vlasnika trenutno te, te parcele, niti što se točno događa i nezahvalno da prejudiciram stvari komentiram. Međutim, svaka ako pozivam gospođu da zaista se obrati ako smatra da je to problematika koja, koju treba riješiti ili gradskom kotaru tamo na Bačvicama pa tim putem i do grada. Mi ćemo sigurno dati podršku u svakom ekološki prihvatljivom e, apelu. A što se tiče ovoga na pločnicima, pa dajte ljudi, ima, ima mama, tata, dica, kolica, nemojmo baš tako, <laughs> moramo parkirati na način da ipak svi naši sugrađani i sugrađanke mogu proći. E, I kako smo prekrdašili sa, sa našim vremenom, ali na sreću, jer e, uvijek je lijepo čuti vaš glas, uvijek je lijepo čuti kad vi dignete vaš glas za prirodu, za okoliš. Mi vam još uvijek e, imamo nekoliko minuta za one klasične zahvale kao da smo <laughs> Oskara osvojile, ali zaista evo želimo zahvaliti svim našim sugrađanima i sugrađankama što ste slušali e, Radio Split, što ste slušali Zeleni telefon i što ste vi bili taj glas na zelenom telefonu. Ivana, ti si bila ona s druge strane telefona, ti i tvoja kolegica Mija, pa evo vidim da se smiješiš od uha do uha i vjerujem da i ti želiš pozvati građane da sudjeluju i u narednim godinama. Naravno da se smiješim, naravno da želim zahvaliti. Naime, još jedna uspješna godina iza nas. E, uspješna po tome po broju riješenih prijava. Uskoro će biti izvještaj u prvom mjesecu našeg godišnjeg rada i po zelenom telefonu i Sinje HR. Nadam se e, da ćemo tim primjerom pokazati da se zaista može i mora djelovati. Zahvaljujem svima koji su se okuražili i ove godine bili, ajmo tako reći, glas prirode. Zahvaljujem Radio Splitu na ovoj suradnji koji nam je pružio mogućnost da budemo javno prepoznati i da dalje širimo tu jednu dobru ideju, jednu ekološku svijest i jednu kulturu lijepog življenja. E, I hvala tebi, Pinja, što si vodila ovu emisiju svakako, svakog ponedjeljka <laughs> Sad ćemo na drugoj zahvaliti. <laughs> E, hvala još jednom puno svima. Bilo je to sve od e, nas za ovu godinu. Ivana Krstulović kao već poznati glas na Radio Splitu, pravnica Udruge Sunce, Udruge za prirodu, okoliša, i drživi razvoj. E, hvala vam, zovite i dalje zeleni telefon na 072-123-456. Naše pravnice su spremne. Ako biste radije poslali prijave fotografije mnogo glasom, tu je interaktivna mapa za Split E, sinjaj.hr. Pratite rad udruge Sunce, pratite nas na Facebooku, čuvajte prirodu i budite njen glas. I naravno, na dobro vam doša Božić, nova godina, neka bude onako još zelenija. Hvala vam puno, e, pozdravljam vas do ko zna kad, tonski realizator Vito Jeličić, moje ime Pinja Poljaković. Ćao bao! mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.